Zimindu baten burutazioak aurten herri urratzen berugo urteak ospatuko ditugu. Ez da gutxi eta portxaz, gibelera begiratzeko aukera emaiten digu. Horot naiz lehen urteaz eta ondotik eraiki diren guzietaz, ausardiaz eta herri bat eraikitzeko zegoen zuruntasunaz. Garai bateko konkista espirituaz, zeren herri urratz, herri oso baten gailua izaiteko sedearekin eraikia izan da. Ezkuntza, hizkuntza eta kultura, herri baten gailuak eta irudia baitira. Hain gaizki tratatuak diren gailuak hemen han eta iriburuetan burasoak, aurrak, gazteak, alazarrak, denak aintziraren inguruan elkarturik urtero urrats bat. Noski, goizean entzungo dira inork sinisten ez dituen jaun joen elegozoak eta egun hortan merke ateratzen direnak. Urte guzian diskriminazio eta utzikerian ibiltzen direnen musika epelak. Baina herri urratxek argi usten duena da aterabidea gure eskudagoela eta berrogei ur urtetan mugitu ez den gauza bakarra da politika publikoen deusestasuna. Noski, orain ez da hain argikia derazten Euskararekiko edo Euskal Kulturarekiko zegoen mespretsua. Hortan asko irabazi dugu garaian, nire aurtzaroko garaian, diot, kantina bidean argiak botatzen zizkiguten, oroitna ez ere autobusetik jautsiarazi zigutela anaia eta bioi. Ikastolakoak generako eta departamenduak erabaki zuelako ez ginuela autobusa hartzeko eskubiderik. Baina hau gas negargarriak irentsi zirabazi dugu. Ez zaigu inundikan nire eskaina izan, autobusa, kantina eta adierazpen ofizialitan egiten diren erakustaldi milikariak ez zaigu eskainia izan. Baina gure aurrek merezi duten edo zorzaien eskubidea ez dugu irabazia azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea ez da irabazia. Euskaraz kultura bizitzeko eskubidea ez da ere edo are gutxiago. Eta alde batetik irabazten dena bestetik galtzen dugu. Berrogoi urtetan aldatu den beste zera politikoagoa da. Nire aurtzaroan bere burua abertzaretzat edo euskal zaretzat diotzen zuen oro euskal kultur ekitaldietan ikusten ginuen. Gure gotorlekuen mamia hezkuntzan hizkuntzan eta kulturan zelako kultur eta hildo politikoen transmisio eraldatzailea hor egin delako Euskal Herrian, mendez, mende, belaunaldiz, belaunaldi. Ez naiz nostalgikoa, ez naiz garai galdu baten gorai paemenean galduko, baina ez naiz amnesikoa ere ez. Alzheimerak ez nau agapatu oraindik ez dut anzten hildo politiko batzuek ez dutela eragin kortasunik. Betidanik izan dira sagarrian hagaren papera antzesteko prest izan direnak. Sistema barnetik aldatu nahian dabiltzanen predikuak. Ez dut zintzotasuna ez baian jartzen, baina efizientzia bai eta sinesgarritasuna. Gure erriarekiko eta parean ditugun administrazioarekiko sinesgarritasuna. Gure gaitzak eta injustiziak sendatzeko poliki eta inor zauritu nahian bagabiltza, gure aurren oinarrizko eskubidean zangopilatzea lagundu besterik ez dugu egingo. Ez ginen atzo sortu eta gure herrian egindakoaren memoria ez dugu daltzen gure herriak merezi duen zaintza eta errespetua eraikitzailea izan behar da. Tresneriak eta gailuak eraiki behar ditugu arroputzen lokatzetatik ateratzeko. Aintziraren inguruan ibiliko gira baitugu ahantzten Euskara putzu sakon eta ilun bat zela. Eta sakarraren agak entzun bagenitu, beren burua super eroitzat hartzen duten hoiek, zerutik zer jausten denari zai Euskara desagertua izango zen. Edo burger Kingen baizik ez genuen erabiliko. Elea zuriz bestitzen dutenen parean busti gaitezen etorkizun bat eskaini dezagun kudeatzaile txar eta utxalen eskuetan eror ez gaitezen. Erria marraztu dezagun Ameriketako indigenak bezala aintzira ingura dezagun eta so egin dezagun nuntik gatozen putzu ilun hori iraganean izoztu dadin. Harrikarak mamu sinez gaitzetan mantentzeko eta gure aurrak sekula ez daitezen autobusetik jautsaraziak izan. Herri urrats, urratsez urrats, aske eta ez eske.